Zinegin, Euskal Zinemaldia hortzegunean hasiko da azparnean, eia hartzea kulturel karteak eta txatxorak antolaturik, gurekin goizuntan antolatzaile bat, jone iera bide, egunon. Ba, egunon guziak. Ipar Euskal Herrian, Euskal Zinema zabaltzeko, beti behar ezkoa, gizortako zinemaldi bat? Ha, ah, bai, biziki importantea. Eh, Euskal Zinema ari da sortzen emeki emeki hor azken uh, urte, do pixka markadetan, eta behar da... Eh, jendeari erakustea zeiten den. Zeiten, ari da, gauzak ari dira egiten emeki emeki denetan, eta guk ez badugu lan hori, aurkezpen lan hori egiten, ba neorkez du eginen gure hordez. Ipar Euskal Herriko zinema eh, zalek, parada gutio dutelarego Euskal Herrikoak baino, piskatu horren... Eh, gomatzera, lehuntzera, entxatzen zizte? Entxatzen gira, entxatzen gira, erri bat osatzea. <laughs> lan, lan ahondia hori. E, bai, banatzea zaila, ekoizpena, errandu dela, ba, ez dakit, bumbat egiten aldaba dela azken urteetan, bumbat edo gorakada bat bederen e, ah, bai, kantitatean, eh, kaitatean. Hala, eh, komparatuz uh, eh, amar edo amabost urte lehenago egiten ziren lehen entxegoekin biztana askoz gehiago badela. Orain arte, hainitz dira dokumentalak eta fikzioak hori no eh, pixkat guti, hortan. Mm -hmm. Lotzen duzu ezuek zinema euskarari, kasu honetan, euskarak zinema behar du eta zinemak euskara behar ditu, euskaldunak behar ditu. Uh, ikusten duzu behar hori zinez? Leninek zion, arte guzien artean Zinema zela importanteena, eta gure kultura ere eh, bultzatu nahi balin badugu, zineman Euskara presente izan behar da. Hori argizuten uh, eh, Antson Ezeiza eta Ikuska garaieko eh, lehen zinema egile horiek, eta gaur egun ono galdera hori mainaren erdian da, eta guk ez badugu berriz ere uh, nola egan, galdera hori edo uh, jende guzien eh, kontzientzian pixkat pizten, ba ez dakigu ze bila daiteken ere Euskal Zinema bilaka daiteke, Euskal Herrian egiten den zinema, mm. edo Euskal, Euskal Herria filmatzen duen zinema, edo Euskal Herrian bat duen uh, enpresa baten zinema, bon, edo zen gai, gauza bilaka daiteke, guk nahi ginoen berriz ere Euskararen uh, lekua hortan kokatu, eta guretzat argi da, uh, Euskal Zinema da Euskaraz egiten den zinema bazala, pixkat, uh, eh, idekitzen dugu gure festivala uh, eh, Antson Ezeizaren uh, eh, keharteko egunak filma horrekin, galdera hori pilpilean, pilpilean ezartzen duena. Hai, justuki, estrenaldi gaualdia beraz ostegunean, uh, largoita lauko filma bat, largoita amareko bat, ba, ez dira berri-berriak zendako autori horrekin astea? Uh, etzelako sekulan pasatu zineginen, ez gira gara jortakoak, baina nela selaurian biskat miatuz uh, uh, azken urteta, fen, joan diren urteetako altsorak, hori bazen, azken urteetan beti izan dugu uh, mintzaldien erdian, oraindik etzen ateratu, eta eh, be, aurten ala bereziki itzultzen iz galdera hori hor, zer da Euskal Zinema, Euskaraz egiten den zinema hori argi dugu uh, gu uh, taldean, eta film horrek, eta ikuska, uh, pastuko dugun labur horrek, hor ezartzen du galdera hor ezartzen du e, eh, e, eh, prinsipioa nuke, eta euskal zinema horren sortzearen e, eh, funtsesko e, izaite hori. Eta horrentzat ere baki dugu gure festivala idekitza horrekin. Geofilma intezgarria da, da e, laro gehi amarkadako Uh, islai, uh, islai bat, uh, nuke, Euskal Gatazkaren erdian, uh, Eta berriz ere hizkuntzarekin lotzeko, badu berezitasun bat, ez dakitu hartuko sistema, din ikustera, aktore guziak euskaldunak dira, salbu aktore nagusia. E, eh, Mexikak bat hautatu zuten, eta jen hautsa, bikoiztu zuten euskarara. Bon, ara, ah. olako ovni batzu, eh, ahitzekoa da ere. Ah. Hori beraz, eh, ostegun atxean izanen dena, eh, pasatzen gira ostiralerat, E, eta hor, laburdum gaualdi bat, lab, hola deitu zuen eh, gaualdi bat, film laburrekin hori da? Hori da, hori da. E, eh, behiratu ditugu, gure taldean behiratu ditugu hainbat eta hainbat labur, eh, azken urteetakoak eta aurtengoak, eta ba, egia da orain arte gure... labur, uh, labur metrai historio hori, ustengin nola pixka bat bideo poteoaren zat. Uh, bon, ba, dugu aurten ere, uh, sail hori euh, dartzea. Importantea da, uste dut, zenta hor dira, uh, eldu diren urteetan euh, euh, film egile, uh, etorkizuneko egileak, errango nuke eta behaz ala eh, erakutsi nahi ginuen orain arte ze, ze lan eder egiten duten. Eta ba, ikusi ditugu hain bat, guk egin dugu gure autua. Mm. Hori izango da gure labur oh. sorta hori. dira profesionalek egiten duztenak, saletuak? Eh, ez baita ez hori da, gehienak dira batzu profesional bilakatuak, beste batzu saletu, eh, gazte, lehen entxegu eta olako gauzetan ibiltzen direnak. Mhm. Eta gau hortan ere, bada ba, zinema gelatik kampo, Zine kontzertu bat, hori ez talen aldia egiten duzuela, eh, jadanik eh, esperimentatu experimentatu ze hori, txatio lan da naski, e, zer, e, zer proposatzen aldiuntan? Beaz, la, larun bat gauean, proposatuko dautziegu ehusiak edo bolsebikan iraultzaren egun urteak baitira, horren ospatzeko e, gara jortan egintzen... E, Uh, piskat iraultza bat ere zineman Eta pasatuko dugu uh, kameradun gizona, uh, hori da gara jortan, um, nore eh, zinemaren eh, kodigo guziak hausten zituen filma bat. Eta hori musikatua izango da, pianista batekin, Inar Sastra, musika klasiko eta goi mailako pianista bat, jingo zauku beraz gaztetxera, ez da ohikoa Mm -hmm. Eta hori giroan ezagiko du, eta deskubrituko dugu filma ere berekin. Zinegin Festibara! Azaruaren amaseitik emeretzira azpagnen. Oskara. LABORDUM Bordum. Nuh eta erentzugearen templua. Lepe Arberoan. Gutik zura. Joseba Sajionandia handia hemen eta han. Alaba Zintzoa. Bitsi Akabuko martxea. Bideo poteoa. Igelak. Pasaiako badia. Euskara munduan, bestean hautan. Masterclass, soinu jolearen semea, Patxo Telegiaren eskutik. Kiklap eta zinekuiz gaualdia. konzertu sorpresa. Eh, Dozu rispeta hartua. Ara, zinegin festivala ipatzen segitzen dugula, entzun dugu egitaragua, segituko dugu gen bahnatzen. E, eh, jone irabide, gure kentzitugula, hoitarazten dugu. Hala ere, da falta den filma, filmetan, aipatzen aldugu, handia, eh, filma horiak akasta ukaiten ari da ba, Euskal Egean, han ikusten behar albaita, mementoan, loreak filme zaguneko edo akasta ukantzen filmeko egile batek egina. Horren e, kajaraztea ezin ezkoazan Ez, ala, ezin zen aurten, ez dugu lortu. Azken urteetan, mm, badugu ba, gure eh, antolakuntza barneko historio bada, eh, badugu zeltasun bat urtero, da, film potolo horiek, uh, entzinatzen digutela, uh, bon, berba razoi ekonomiko bat, berba estakuru bat, zenta batzutan zeltasun hori lortzen dugu gainditzea, erten digute, uh, eien banatze planean, beldur direla uh, frantzian, izango ditaiken beste festival batek eskatzena lukela esklusibitate gauza bat. Eta mm. behaz ez dela eh, neun pasatu behar beste festival ba, eh, ala, frantziako gauza batetan bai, eh, lehenago. duku, Azparneko festival hori, zineginekin, ebe erten diegu, ebe gure festivala, Euskaraz egiten da, ez dugu mm. publikoa konkurentzian ezartzen, sumea da, jende gutxi unkitzen ditu, eta ez luke itzalik egingo eh, beste inungo festival batai, bateri. Baina nala ere, estakurua edo ahazoi ekonomikoa edo ahazoi nahi duzuna, hor ezartzen digute hainitzek. Batzutan, lortzen dugu horren eh, gainditzea, paperkeri eta historio administratibo guzioiek batzuek onartzen dute bazterrean ustea, uh, eh, amamaren kasuan esan zaukan ginoen zenta justu pastu zen Astebat lehenago Montpellieko eh, festival mhm. batean, beraz uh, afera hori etzen uh, esistitzen. Trenkatua zen. zen afera horretan. Beraz, ala, aurten, du da, utxe egiten ditugu bi film potolo, uh, arrazo, jogen, ofen, gatik. dugu, beraz, hori zanen diren filmekin? Bai. Baritaike hola, dibidez, fikzioetan eh, afitxa buru bat edo psikat baino ezagin nahi duzuena aitzinean? Ba, aintzinatuko dut fikzio bat, e, aurten goan, berritasun bat, eh, hausartak e, gainera lehen filma bat, errangon nuke Nigo Garziaren filma, Bitxirula uh, hot movie uh, estilo hortan, bi, uh, fen, bideko abentura bitxi bat, bi gizon ibiltzen dira, uh, iduridu pixkat uh, gerla edo, uh, ala, gerla baten ondotik eskapatzen direla nunbaitetik, ez dakik upreseskik nondik, uh, Eien eh, uh, solasa biziki urgia da, biziki absurdoa, ibiltzen dira leku uh, eder batzuetan eta beste uh, gizon edo emazterik aurkitu gabe. Beraz, bada giro biziki berezi bat. Mhm. Hori izanen da, igande goizian, bai. amarek tala urdenetan. Berriz larun batera egiteko, larun batean hor zerbait berezia azpimarratzeko uh, ba, zu kontseila zinezakena? larun bat, egunean, be, zer dugu, Joseba Sarrionandiaren uh, hemenetan dokumentala euh, ala, bere, euh, bere ibilbidea berriz euh, argitzen duen, manera batez argitzen duen dokumentala, intezgarria, Eta zue, fe, jakin nahi baliman zute agertzen denez dokumentalan, bai, mhm. ala ez, zauzta ikustera. <laughs> bon, ara, suspensearen eh, artea ja, lantzen du jona irabidek goizuntan. Eta, bai, igandean, bada, beste mm, usaia bat, hor, eh, badu bi urte uste dut egiten duzula, bertso poteo, bertso poteo, ez, bideo poteo. Iruz pala urte. Iruz pala urte. Hor, eh, nola pasatuko da, igande egurdiko pote hori? Inen dugu azparneko ostatuen uh, itzulino bat, ibiliko gira uh, giro, giro lasaian, edegean, musika pixka batekin, joango ira ostatuz ostatu, eta aldi oro erakutsiko dugu uh, labur metrai bat, eta aurtengo uh, nola egan berritasuna, eta aurtan segitzen dugu pixka bat ere bideo gintzen, uh, ari den, idekitzen ari den bideo bat, errango nuke bertsoa sartzea ere bideo hietan, behaz aurtengo lehenengoa izango bertso bideo triki poteoa eta ta la piskat eh, azparneko Kargikak, alaitzeko igande guerdi hortan. Igande hori. E, beste, beste gai bat, ba, ez ditugu filma guztiak eh, aipatuko, ez da dokumental guztiak ere ez. E, hori hori badua ez omaitu urte, eniz sartuko zenbakietan, Saiz, azpigarrena edozia? Saigarrena edizioa dugu. E, ze eman du, aurtengo ustak? Ebe, polita, polita. Uh, Urtero, bada suspens bat, ere hortan, eh, ea parte hartzailerik izango den, azken momentu arte ez dakigu deus, eta urtero, behala, jasotzen ditugu proposamenak, eta bikain da, biziki konten bada denetaik, bada eh, eh, laguntaldek egindakoa, bada eskolako proiektu, bada ala, cinema gintzan ere, sartuak diren batzuen uh, proposamen, nore, jankakotzen hartan seriosagoak ere, bada denetaik, hala. En eh, noiz eh, ikusten alko dira horiak? Hortzial uh, eh, gauean, behaz hori uh, txatxolako gaualdi hortan hor erakutsiko ditugu, hor ere artean esagistatuko dugu eh, gure eh, maiteena, manera batez, eta segituko du, eh, segituko du gaualdiak uh, zinekuizarekin, hori ere pixkat uh, oizko uh, itzordu importante bat bilakatzen ari dena, umore biziki uh, goxoan honean, uh, moduan, lagun batek muntatzen du bere show uh, delako zerbait ere, eta Eh, lagunen arteko taldeak montatzen ditugu eta zinemaren inguruko galderak eh, pausatzen dira. Eta bukatuko dugu masterclass batekin, beraz hor e, zineginen zuen obren obetzeko laguntza bat edo izaiten alda, e, zineginen kliklapen barkatu. Eta hor, piskat, literaturari interesatu ziste gehiago, spikatzen aldakuzu? Ba, diaz deanik dinaz ginoen patxo telegia, bera bizikia dituada gidoi gintzan, historio idazte, koropilo egin, desegin eta arte guzi hortan, badu ere antzerkitik hainitz, eh, eta aurten ere nahi ginoen segitu pixkat lan hori, eh, eta liburu eta literaturatik abiatuz, eta nola moldatzen aldiren eh, idatziaren egindako historioak zinemari. Ederki, jone irabide, mil gurekin izanik, hori terazten dugu, hortzekunen hasten dela, zinegin festivala, Merke, gainera, hiru eurotan eh, filmak, eh, interesatuak bali mazizte. Mileskak gurekin izaneko izuntan, pasa egunan. eta zauzte zinemara azparnean.